kroz čitave crkve, u Slavoniju, sada posebno Danas imamo jednu situaciju i tragičnu, pa i blagoslovenu. Tragično jer malo ljudi ostade na nivou zaveta na nivou novog zaveta na nivou srpskog zalika, na nivou kosovskog zalika. Vrlo malo ljudi, vrlo malo ljudi ostane na tom nivou i to sa naporom ostaje i ostaje. I crkva se mnogo muči da je to malo drži na toj visini. To se vidi posebno na sam razum i vidio da i svaki drugi dan kada je vrijeme da se služe gospodu. Povodom sveta liturgija vidimo da je malo naroda. Pri tome ne, ne treba se mnogo prstati na vrijeme kad smo bili u smrćeni. To nije parametar. Ima, kaže, naroda u crkvi. Nema naroda. Ono radnije je bilo i smrt narodna. A nema naroda, prvo malo crkvi. I to je tragedija našeg vremena jer će se malo ljudi spasiti, a pa i to što je u crkvi neće se ni oni svi spasiti. Tu će biti filtracije razni, tako da od to malo bit će spaseno još manje. Što je pokušaj, u tom pokušaju, nažalost, neće se uspjeti, tako i od nas. Daleko da svi uspijemo, ali ne treba biti siguran jer to je velika borba, ozbiljna borba i ozbiljan zavjet. Bog je Filipu zapečatio, znači da je skup zavjet, da su visoki kriterijumi da spasenja. Ne spasava se lako, nije nas i Bog lako spasio, tako da nema ko da ne zavarava i to što je moguće treba da nam bude velika radost. Ali ta mogućnost da se ostave sa naporom i sa podvigom. Tako i mi, braći i sese, koji se sabiramo, se raznicima, nemojmo da se lavimo, nadamo, nego da ostanemo sa strahom graditi svoje spasenje. Ne ubijeđeni potpuno da smo spasni, ipak imajući nadu, da ćemo nam pomoći na tom putu. To je ona praktična strana. A ona blagoslovena je ta što se danas sveti predstavlja nekako postali zaista svet što je danas carska trpeza zaista carska. Jer kad smo došli umorni do crkve i vidjeli veličanstvenu trpezu svete liturgije, onda uporedivši se svim onim što smo do tada okusili, vidimo da zaista postoji ogromna razlika u kvalitetu jela i u samom ambijentu, pa kao u kvalitetu onoga što se na trpezi nudi. Tako da ovaj kontrast, javni kontrast, može da nam pomogne da vidimo bliže svetoj trpezi i da za njom postanemo u vjekove vjekova smo i videli danas. se praznuje samo u crkvi Božije, zaista. Svedeno je prazvanje svetog praznika, svetog vidovdana, tik uz časnu trpezu. Van hrama gotovo da se i ne spominje. Čim izađemo iz crkve, o vidovdanu više nema govora. Naloga je, da se podavljamo, Zaboravio je Boga, kamo li video dan. Zaboravio je Boga, kamo li svece Bože. Zaboravio kako se Bog poštuje, kako se Bog zove, a zaboravio ime Hstitelja. Tako da danas, i to je blagoslovena strana, video da je moguće raznovati samo u svetoj liturgiji. Čak više meni na onim službama koje vode kod liturgiji, jedno njih i ova večeras, pa i tu nekako jedva nazirano smisla praznika. Ali liturgija ipak daje jako sretenje i može nam pomogne da odpraznujemo koliko toliko dostojno onim koje spominjamo. I to je blagoslovena strana i dobro je da je tako. Moglo je biti bolje nadam se boljimo i dobro i ovako da su se različiti crkve skupili i oni koji praznuju tik uz časnu trpezu. Malo stado, ali oko jedino istinitog pasiva. Tako da se danas slava dobro je da crkveni život vodi na najbolji mogući način, kroz svetu liturgiju. Nema više mimo liturgije, da kažemo, onog raskošnog što nas drugo ovako može prevariti, nego sveta liturgija, praznik gdje se služi sveta liturgija kada se služi. I to je vrlo važno, to je dobar signal. Da se počne od toga i da se tome vrati, to je dobar znak, dobar signal, dobro pokajanje. Jer nema, braći i sestre, boljeg načina da proslavljamo svete praznike pod svetom liturgije. I kao što je ovaj hram, kome se nalazio, bio napukao od zabava, ne toliko od zemljotres, nego od zabava, pa je kamen popustio, jer je popustilo pamćenje naroda, popustio vjera narodna, popustilo molitvu, pa je kamen popustio, popustio i malter, pa je hram počeo da se ruši. I onda, kad su ga ljudi koji su se sjetili Boga i sveta za Božih uteku, ali ne samo mehanički, I naše stanje koja priča na kran koji je napukao i koji hoće da se urušava, treba bi da utegnemo ne toliko mehaničkim utegama, koliko liturgijskim načinom života. Da utegnemo svoje biće blagodatnim utegama, blagodatnim životom u crkvi Božjoj, tako da posadimo zaista bića dostojna prizvanja, naše priznanje je veliko priznanje, priznanje da se upodobljavamo Bogu, da se Božimo, da stanemo i mi Bogu ovako, veliko priznanje. A u tom našem podvigu pomažu nam oni koji su to stvarili. A evo danas ne jedan, nego mnoštvo njih, ne samo carova crkva, nego svi oni koji sa njim dadaše život, poloče života za krst časni, za krst Hristov i slobodu u Bogu opšte, čovjek i sa Bogom opšti, on je slobodan Bog. Bog ne ograničava čovjeka. Daje nam slobodu da urasta u Bogu, vas strast, vas vrlina. Oni poloče svoje živote, I ne samo svoga spasenja radi, nego iz velike ljubavi oni dadoše primjer i svima na evo do današnjeg dana se slave i crkve i pamati i pamti i u vremenu i u vječnosti. I vrlo je važno da znamo, braće i sestre, da su svi oni imali direktnu vezu sa Gospodom i direktan odnos sa svetom liturgijom. Dobro znamo i svojevrsna laž. Sveti car Lazarski, sveti vitezovi kosovski mučenici su se pričešćivali i pričestili pred sam Bog. Tako je bilo onda, tako i danas treba da bude. Evo i danas Bog Lazara, evo i danas se nam tu i u crkvi pravoslavni nudi se i mogu se vidjeti sa njim. Tako da mi, brate i sestre, najbolje ćemo praznovati i vidov dan i svaki drugi sveti dan, ako se budemo Bogu vraćali, sa Bogom sjedinili i tako sjedinjeni ostavimo zajedno sa njim. Ako budemo zajedno sa Bogom, bit ćemo zajedno sa svim svetima kako je primijetio jedan naš sabor, jedan monak, kad je tako pokušavao da uđe u molitvene odnose sa raznim svetiteljima, da ih se sjeti, da tamo kad bude na mjestima gdje su oni, gdje su oni živjeli, gdje su oni gazili, kad pokušava tako malo umom da pokuša da ostvari taj kontakt sa njim. Evo kaže ovdje je bio ovaj svetitelj on pokušava da nekako dođe u vezu preko da tog mjesta sa njim. I na razne druge načine probao da dođe u vezu, ali uvijek je to bila veza kakva takva sa jednim od sreditelja ili sa nekoliko njih. Pri tome morali su biti zaboravljeni ili potisnuti svi drugi svetitelji. I tako tražeći način da zarežavi sa njima. Gospod ga nauči da je jedan drugi model mnogo bolji, po mnogo sam bolji. A bolji po tome što ako na taj način kreneš da opštiš sa svetiteljima, opštiš sa svima njima. A taj način, ne samo sa svim svetiteljima, nego i sa majkom Božijom i sa svetim angelom. I što je najvažnije, sa samim Bogom. Koji je to u svetoj liturgiji pristupamo svetom pričušću. I u trenutku kad primaš svete darove, kad okusiš tijelo i krv gospodu, ti u tom trenutku ulaziš u zajednicu sa svima svetima. U tom zalogaju imaš vezu, tu direktnu vezu, sa svim svetiteljima, sa majkom Božijom, svim angelima i sa samim Gospodom, koji je izvor svetosti i izvor postojanja, izvor bitija. I to je zaista uzvišena mogućnost koju treba ostvariti. Tako kad god pristupamo svetim tajnama, ulazimo u zajednicu, realno zajednicu, braći i sese, sa čitavom crkvom. Sa svetiteljima kojima nikad nisi da nisi čuo i ne znaš im ime i mjesto gdje su živjeli i način kako se posvetili, pa i sa njima imaš vezu. To je jedna tajanstvena veza, tajanstveno opštenje. I na to smo svi mi poznati. I onda čovjek potpuno se izliježi od onih, da kažemo, perikadnih problema, tuge, usamljenosti, otištenosti zbog nepravde učinjeno naša ovo ili ono ili pali ovo ili ono ti osjećaj bukvalno bili sprženi kao slama ognju. Jer u takvoj zajednici, u takvom zajedničanima sa takvim ljudima, sa takvim srediteljima, I sa samim Gospodom, brate i sestre, potpuno čovjek može da dođe tako neko osjećanje da nešto nije u redu. On ne bi trebao da ima kartu da primijeti, kao što nije mogao da primijeti i sveti Đakob na glavu, da ga na bolest nabije. Ono jest tim nekim, da kažem, krajnje sporednim primnicima sveti, ali mnogo više osjećao da je u velikoj zajednici sa svim svetima, da sa čitavom crkvom, samim gospodom. I to je taj kad mučenici podnose onako velike muke, To je dragan zato, zato što su oni čulima, mnogo dupljim čulima od onih prostih počeli da osjećaju realnost carstva nebeskog. To je e, njihov, njihovu, njegovu i njihovu privatnost tom carstvu. Jedno nakon iskustva doživljavanja tog carstva. I e, na takvom nivou je bili sveti car Lazar, braći i sestri, i svi sveti muči. našeg i uopšte hrišćanskog Jedan, da kažem, visok stepen Boga opštenja i tog iskustva, realnog iskustva Carstva Nebeskog. Nije Carstvo Nebesko neka daleka priča, ono ovdje već treba da se nasputi i da se okusi. A čega mi to kuša? Pa u crkvi Božoj, u svetu i liturgiju svetom pričaš, eto ti način kako da budemo u zajednici sa svetim polovacima, među njima polovkom Lamosom i svim svetim mučenicima, među njima mučenikom Vitom i svim svetim moćnim patrijarcima, među njima i svetim srpskim patrijarcima i jednom i stirijom i uopšte sa svim svetima i sa onom koja je svetija od svetima sa onom koja je krasnija od Heruvima i uporedivo slavnija od Serafima, sa presvetom Bogorodicom, jer prikažući se tijelom i krve, braće i sestre, mi se na neki način i njome prikašljamo, mi se njom sjedinjujemo, jer je Bog pogod primio od nje, tako i da sa njom imamo tijestan odnos, prvo tijestan. Zbog toga pravoslavni je posle majku, pošli. Niko ne može tako da pošli kao pravoslavno. I iznad svega da poštujemo Boga, Otca našeg, da ga doživljamo kroz Boga, prekrešli da se žrtvom Sina njegovog i kroz tu žrtvu, braće i sestre, e, nije to samo da kažemo neka mehanika kao prekrešli se njegovim Sinom, e sad sam ja njegov Sin. Nije to tako nego žrtvi tog sina, njegovog jedinorodnog, prisutna je ljubav očeva. A u poslušanju sina jedinorodnog prema ocu, prisutna je ljubav sina prema ocu. A u svemu tome prisutan je i duh sveta. Tako da prikrašujući sebe mi bivamo osposobljeni za jedno istinsko opštenje sa Bogom, bez sloviranja, bez nekog, da kažemo, naprezanja, to se nekako dešava novog Boga da, pod dejstvom blagodati Božje. Eto, neka nam pomogne sveti car Lazar da u ovom nesvetom vremenu, mada i svetom, jer evo crkva da budemo u crkvi Božjoj, da živimo u njoj, da se u njoj nadamo, da se u njoj učimo vjeru, da u njoj stičemo ljubav i prema Bogu i prema bližnju. Polako je to je velika je to škola